är gammal sjömans regel att ta sig en tår på tann. Sliter vind i tåg och segel så behövs det nog ibland. Göttingen står i kaj utan och trots stormen tas den klar. Och när vi har räddat skutan sjunger en och kvar. Och så rullar vi på Kottingen ett tag igen. Där är mera än kära vänner i den. Och så rullar vi på Kottingen ett tag igen. Där är mera kära vänner Bassarer går jag sällan Ty de en vid näsan dra Och de locka en i fällan Med så kallad tombola Nio nitar drog jag även här förleden arma nöd. Men den lilla som drog väven sadrar och föt. Och så rullar vi på kattingen ett tag igen. Där är mera än kära vänner i den. Och så rullar vi på kattingen ett tag igen. Där är mera kära vänner hände den skandalen att en buss i Munkbro fru ramlade bums ut i kanalen men blev räddad i ett nu. Mun och mage voro fulla utav vatten som sig bör. Därför börjar man att rulla Stått och sjöng i kör Och så rullar vi på skattingen ett tag igen Där är mera än kära vänner i den och så rullar vi på skattingen ett tag igen Där är mera kära vänner